Eko, eho, evo, u lijepoj smo seriji ovih emisija, no s krajem godine doći će i za ovu godinu, naravno, kraj serije tih emisija. Nadamo se da ćemo i u idućim e, godinama i vremenima imati e, još ovih emisija. Naravno, voljeli bismo da imamo što manje razloga, to je bio znak da su građani svjesno postupili e, po svemu onome što inače propagiramo u ovih desetak, 15 minuta. I danas su naši gosti Ivana Francišković i Denis Frančišković. Dobar dan, Ivana Denis. Dobar dan. Dobar dan, pozdrav slušateljima Radio Mrežnica. Znate i sami, dragi slušatelji, da u ovoj emisiji možete izravno postaviti pitanje, a ono da je vezano za ekologiju, očuvanje okoliša ili neke probleme vezano s tim, a isto tako i na njihov e, infotelefon koji je od 0 do 24 sata u funkciji, a on je 062 123 456. Uobičajeno je da nam e, Ivana u infobloku kaže neke aktivnosti, novice, aktivnosti vezane za novice. <laughs> Danas nećemo toliko o aktivnostima jer smo prošli put govorili puno. E, danas ćemo malo e, o edukaciji, odnosno reći ćemo nešto o ekoaktivizmu, s obzirom da smo evo i mi ovdje predstavnici jedne takve grane pa ćemo za eh, evo, ovaj infobox smo pripremili nekoliko najvažnijih informacija o ekoaktivizmu, a kao bakter nam je poslužila odlična brošura koju preporučujemo svima zainteresiranim, priručnik o ekoaktivizmu u izdanju Zelene akcije. Eh, čovjek utječe na okoliš od predpovijesnog doba, a svaki od tehnoloških napredaka dovodi do određenog utjecaja na okoliš i ekoloških problema, stoga se s vremenom i stvorila potreba za sustavnijom brigom o zaštiti okoliša. O početcima ekoaktivizma možemo govoriti tamo još negdje od perioda hladnog rata e, kada su se počeli organizirati prvi prosvjedi e, protiv nuklearnih elektrana i nuklearnih recimo ratova i sličnog. Dakle, to su bili ujedno i mirovni prosvjedi koji su bili orijentirani e, na zaštitu ljudi, ali istovremeno i na zaštitu okoliša. Uh, istovremeno e, se puno počelo govoriti i o e, negativnoj strani takozvane zelene revolucije, odnosno o povećanoj poljoprivrednoj proizvodnji koja se često opravdavala povećanim brojem stanovništva na zemlji i velikim rastom stanovništva. Dakle, ta zelena revolucija uključila intenzivnu upotrebu umjetnih gnojiva i pesticida što je potaknulo mnogi ljude koji se bave ne samo tom strukom nego i oni koji na neki način sudjeluju u tom cijelom prehrambenom lancu, a to smo svi da reagiraju i stoga i nije čudo što je 70. godina eh, nekakav bum eh, na toj razini ekoaktivizma su doživjeli zapravo organiziranjem eh, u nekakve skupine, odnosno udruge, udruženja, pa tako imamo Greenpeace, je kao najpoznatiju organizaciju svjetsku za zaštitu okoliša na području aktivizma i Friends of the Earth International. Uh, negdje u to doba počeo je obilježavanje Dana planeta Zemlje koji se obilježava do danas u više od gotovo 150 zemalja svijeta, čini mi se među njima je i Hrvatska. Uh, a porast E, tog interesa za zaštitu okoliša doveo je da je prvi puta jedna konferencija UN-a e, bila posvećena isključivo toj temi, to je bila ona u Štokholmu 72. godine. Istovremeno s tom e, konferencijom osnovana je i UN-ova agencija za okoliš. 80. godina te godine se ne pamte po dobru. E, to, je, to su godine velikih ekoloških katastrofa, među kojima je najznačajnija bila ona u Černobilu. E, pretpostavlja se po nekim procjenama da je više od 200 tisuća ljudi zapravo stradalo od posljedica e, te eksplozije. Tu je curenje nafte s tankera Exxon Valdez u Aljaskom zaljevu 89. godine koje je uzrokovalo golemu štetu u ekosustavu a ne treba zanemariti niti otkriće ozonske rupe 85. te neprestano spominjanje efekta kiselih kiša i e, posljedice globalnog zatopljenja. Sve je to bio povod da se 1992. godine u Rio de Janeiro održi e, vrlo značajna konferencija koja mislim da po svom značaju do danas nažalost nije uspjela biti nadmašena. E, konferencija koja je također bila potpuno posvećena zaštiti zemlje e, pod nazivom Red Summit i unutar te, u okviru te konferencije donesen je i Kyoto protokol, a prihvaćen je i koncept održivog razvoja, kao onaj razvoj kojim se zadovoljavaju osnovne potrebe sadašnjih generacija bez da se ugrožava mogućnost da buduće generacije e, budu, e, ostanu dakle, bez potrebnih resursa. E, važnost tri ustupova održavanja ravnoteže <clears throat> dakle između okoliša, društva i ekonomije s time da se stavlja poseban naglasak posljednjih godina na zaštitu okoliša koja mora biti prioritet u bilo kakvim e, planiranjima, bilo urbanim, poljoprivrednim ili bilo kakvim drugim. Eh, eto, eh, to je bilo nešto ukratko o ekoaktivizmu. Tu postoje neki pojmovi koji se često spominju, a možda nismo svi sa njima podjednako upoznati, pa će evo Denis samo ukratko o tim pojmovima. Dobro, meni je nešto ne ide na pojam zašto Amerika nikad nije potpisala onaj protokol iz Kyoto. Pa, evo ja se mogu nadovezati na to. Znači ta konferencija je 92. održana u Rio de Janeiro, znači 10 godina nakon toga je bila druga i ove godine je bila treća, znači 20 godina se obilježavalo te. Nažalost ova eh, ovogodišnja konferencija možemo reći da je bila relativno neuspješna zato što još uvijek velike zapravo e, zemlje koje su i najveći onečišćivači jednostavno nemaju dovoljno snage i da na političkoj razini donesu odluke koje bi išle u smjeru znači očuvanje zapravo pravog smisla od tog održivog razvoja tako da još uvijek interes kapitala je puno jači od interesa zaštite prirodnih resursa. Nadamo se da će to i u dogledu budućnosti promijeniti. To je jedan od razloga razloga, između ostalog zašto nikad nije zaživio taj Kyoto protokol kako treba. Mm. E, što se tiče samih pojmova, evo ja bih samo za e, edukaciju ili informiranje stanovništva objasnio neke pojmove kojima se često barata, znači okoliš, recimo okoliš je sve što čovjeka okružuje, uključuje i prirodu i ono što je stvorio čovjek. E, e, termin ekologija označava znači prirodnu znanost o odnosima među živim bićima te njihovu odnosu s okolinom. E, zaštita okoliša obuhvaća ljudsku djelatnost, odnosno skupu odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprečavanja onečišćenja i zagađenja okoliša, sprečavanja nastanka šteta, smanjivanje ili otklanjanje šteta nanesene okolite okoliša u stanje prije nastanka štete. Aktivizam usmjeren na stvaranje je, e, znači ekoaktivizam usmjeren je na stvaranje promjene za opće dobro, bilo u, ljud, u ljudima, bilo u društvu, nije bitno postoji li novčana nagrada, znači kroz aktivizam. Može biti usmjeren na direktno ponašanje pojedinaca kako bi promijenili neko svoje ponašanje i na institucije koje donose posebno neposredno odluke koje se održavaju na život samih građana. E, tu sad postoji još e, puno termina koji se ovako koriste, to ćemo nekim narednim e, ovim emisijama do kraja pokušati na neki način građane informirati o tome. Može. Eko Eko, eko, eko, eko, eko. Emisija na radio mrežnici, srijedom u 11. E da, evo nas, još smo uvijek u istoj emisiji, Denis je sad malo pojasnio samo što ono što je Ivana počela, pa e, se sad e, vraćamo na naš mikrokozmos. Da, sad se vraćamo ovdje na lokalnu sredinu i malo manje i sretnije vijesti i to. Odnosno, zapravo o čemu danas želim pričati ukratko je znači o gradu Duga Resi, odnosno o znači e, javnoj raspravi o izmjenama i dopunama urbanističkog plana uređenja grada Duga Ja sam apsolutno uvjeren da barem 90% građana Duga nema blage veze da je trenutno u tijeku javna rasprava o izmjenama i dopuna urbanističkog plana grada Dugarese E, sa današnjim rokom, znači javna rasprava traje od 6. do 20. E, Zašto je to tako? Sad ću vam to pokušati ukratko objasniti. Znači, postoji između ostalog e, obaveza za tijela javne vlasti, e, obavijest o tome bude na primjeren način javnost upoznata s time. Način kako to smatra vlast gradske grada Dugarese, šta, primjeren način je taj tako što obavijest o tome nije uopće obješena na oglasnoj ploči grada Dugarese, e, za što mi imamo i fotografije koje smo fotografirali to stanje, već je obavijest o tome se nalazi na uredu gradonačelnika, odnosno e, na drugom, krat, na drugom katu e, u gradskoj upravi grada Dugarese. Druga stvar je što između ostalog postoji i obaveza da se informacije o tome budu objavljene na webu, znači službenoj stranici grada Dugarese. Sad ću vam reći kako je to objavljeno objavljeno na webu. E, znači vi kad otvorite stranice grada Dugarese, na početnoj stranici, znači u di su vijesti ono arhivirane, e, nemate opće obavijest o javnoj raspravi. E, tek kada idete znači pod informacije i kada vi ukucate da je e, javna rasprava, obavijest o javnoj raspravi, onda vam se izbaci ta informacija. Znači vi prvo trebate znati da je opće u tijeku javna rasprava da bi ju eventualno našli na stranicama e, grada Duga Rese. Bez obzira što kronološki na prvoj stranici postoje starije vijesti o te obavijeste. Mislim to je jedno ovako poprilično sramotno po ponašanje i tretiranje građana Duga Rese, jer očigledno da e, čelnici grada Rese ne žele da javnost bude e, informirana na prikladan način i ovo se sigurno ne može smatrati e, prikladnim načinom za informiranje javnosti. Mi ćemo između ostalog tražiti da upravo zbog takvog postupanja se ova javna rasprava ponovi. Između ostalog mi smo fotografirali i snimili smo sve znači stanje kako je bilo u gradskoj upravi znači znači gdje je stajala obavijest i kako je to objavljeno na stranicama grada Dugarese i u planu nam je o tome obavijestiti e, ministarstvo, znači o postupanju grada Dugarese na taj način. Ja želim inače reći da su stranice grada Dugarese jako loše što se tiče e, nuđenja informacija, tamo je gotovo nemoguće doći do neke konkretne informacije, hrpa informacija koja bi trebala biti na stranicama, odnosno koja bi e, govorila nešto o transparentnosti i rada grada gradske uprave ih nema, ako su negdje onda su debelo skrivene i zapravo građano je vrlo, vrlo teško e, naći bilo kakvu aktualnu informaciju znači na stranicama grada Dugaresa. Evo ja to mogu reći, između ostalog mogu reći i to da je u petak, znači 16.11. E, eh, eh, u prostoriji, znači gdje treba, trebali eh, gdje, gdje, te, se je omogućen javni uvid, znači u te izmjene i dopune sa kartografskim prikozima, karte nisu bile uopće izložene, bile su svrkane i negdje stavljene u kut i evo ga, to je zapravo način na koji up, gradska uprava Dugarese provodi javnu raspravu odnosno zapravo oni vjerojatno žele da građani to i ne saznaju i da se ne uključe u javnu raspravu, ja ne znam koji su motivi za to, u svakom slučaju to je osim što je protuzakonito e, govori e, o nešto o toj gradskoj upravi kako se tretiraju građani koji ovdje žive. Oto, saznali smo puno toga danas i vjerujem da će ova kritika pasti na plodno tlo i da će se to grad malo više otvoriti prema onima koji u njemu žive. U tome je dio problema jer ovo nije prvi puta da se šalju prigovori od strane ekopana za uh, loše informiranje javnosti. Uh, gradu Dugaresa. mislim da se ti Denis već i ranije Da, bile su one pa izmjene i dopune prostornog plana, da, gdje isto su informacije, odnosno i kartografski prikazi nisu u cjelovitosti bili objavljeni na stranicama grada Dugaresa. Ja sam osobno uh, svjedočio kada je pročelnik za prostorno uređenje i znači grada zajedno s gradonačelnikom su se pred menom uvjerili da to na stranicama grada Dugarese nije bilo u tom trenutku. Nažalost, od tada se nije očigledno ništa promijenilo, a ovaj perfidni način da ne bude na glavnoj stranici objavljena ta obavijest, već da je negdje skrivena duboko zapravo na web portalu može se govoriti o njihovoj zapravo motivima i nakani. E, iz toga se može izvući. Ne znam, evo želim još samo iskoristiti možda današnju emisiju vezano, pošto smo imali u zadnje vrijeme dosta učestale pozive vezano za odvoz papira i otkup mogućnosti otkupa papira. Nažalost, to kroz lokalna komunalna poduzeća nije regulirano. E, nažalost, i građani su kako u resi tako i u Karlovcu svjedoci da iako se oni trude i žele e, znači odvajati razne vrste otpada i da se one na primjereni način zbrinjavaju, svjedoci su da se to zapravo sve trpa ono kolokvijalno rečeno u isti koš, što je ono užasno demotivirajuće za građane e, i evo jedni način mi smo pokušali pokrenuti pošto je bilo uvijek zainteresiranih i odvjetničkih ureda, računovodstvenih ureda, čak i ureda državne uprave da se po uredima skuplja papir, nažalost to nismo uspjeli u okviru pana pokrenuti, tako da mogu eventualno zainteresirane ili građane ili pravne subjekte ili gospodarske subjekte e, jednostavno uputiti na tvrtku koja se tome bavi u gradu, to je znači Cezar, bivši tamo gdje je bio Ferotex na Bani, mogu se javiti na njihov broj telefona 047 645 474 i eventualno pokušati sa njima dogovoriti mhm. ili će oni tamo dovoziti papir. Nažalost, ni oni nemaju mogućnost da od ureda do ureda odvoze kutije. A ovi, recimo, e, domaćinstva koji imaju možda manje količine novinskog papira ili nekog drugog, jesu li ograničene količine koliko se najmanje može dovesti papira? Evo, ja se to, mi smo s njima razgovarali konkretno nešto, ima već dosta vremena, ja jednostavno građane pućujem, pa mislim, prepostavljam da bi se to moglo ako se na razini zgrade organizira ili kvarta ili tako nešto, ali to bi se trebalo pokušati, mi smo to isto pokušali pokrenuti i mi bi to radili unutar pana da imamo ne znam neko ili vozilo ili to pa bi to mi radili po gradu i tamo e, odvozili i ne znam to bi mogla ta zgrada ili karikiram neki prihod imati od toga ili nešto ali je zapravo poanta u tome da je, građani shvate da je, odnosno građani to ishvaćaju da je to vrijedna sirovina koja je zapravo novac i ne žele da se to jednostavno beskorisno trpa sa drugom vrstom otpada i baca na taj način. I na kraju krajeva, bar da jedno drvo ili buku očuvamo godišnje napalili. Na nažalost, to ono izgleda da su građani puno osvješteni od onih koji bi trebali uspostaviti taj sustav odvojenog sakupljanja otpada koji jednostavno ne postoji, a postoji obaveza za to i izgleda da će se to kod nas raditi 25 do, što će onda izazvati enormne probleme kad se to pokuša na tako na ho ruku upeljati, a iskreno rečeno sumnjam da će to biti uspješno, a nakon toga nam onda prema obavezama kojima smo preuzeli prema pristupnju Europskoj uniji slijede znači sankcije za lokalno. Kako je bilo sa pet ambalažom koja je isto pet do <laughs> počela se skupljati, pa smo imali zanimljive situacije sa kamionima punim i sve ostalo da se ne podsjećamo na ta vremena. No.